lerni cechan en infanvarteio. Ce la lernado de naibarai fremdlingvoi, eu proiecto vetas ie lerneioi cae infanvarteioi. Ciel tio povus funccii, tio montrigas en stata infanvarteio en la nordo de Malsupra Austrio, proxime alla limo al Cechio. Tie la infanetoi iam lernas la cechan. Ietna, dva, tri, cittirgi, piet. La cechai nombroi de unu gis dudec, por la infanoi en tiu infan ne estas problemo. Nur kelkain cent metroin, en distanzo la limo, iam de dec quar jaroi, infanoi lernas quasau lude, la naibaran lingvon. Unu foie en semaino, visitas nin cun laborantino, ciu estas denasca parolantino de la Ceja, cae si cun portas grandan poshon cun ludiloi, diras la estrino de la infan varteio. La infanoi ege gioias ciam si venas. Oni tiam ne nur ludas cae cantas, la infan varteiai grupoi ancau entreprenas cune cun la denasculino ciam de nove excursoin. Si accompanas nin en sia ceja lingvo dum nia ciu tago, diras la estrino. Ecte la iaro du mil funccias jela alia flanco de la limo en cesce velenice, partnera in varteio. Post dec minuta autobusa veturado, la cechai infanoi nun estas gastoi en la austra in varteio ne unua foie. La infanoi ciam tre gioias, ciam ili visitas la Austran infan varteion. Ili havas citie aliaen ludiloin, cae ili plenumas citie aliaen tascoin, diras la guidantino de la ceja gruppo, ciu paralele instruas alla cejai infanoi la germanan lingvon. Oni havas rican programmon, nome por infanan restauracion kai teatrajeton kiu estas presentata de austrai infanoi en cecha lingvo. Videble plezurigas la infanoin la translima ludado en la infan varteai grupoi en kiui lingvae paroi appena u farigias temo. La EU proiecto malanta utio clariga cun laborado en la lim regiono. Gi estas je octec quin procentoi finanzata per EU finanz rimedoi. La ceja austra cun laboro atingas apenau 3000 infan varteianoin. Al ili aldonigas pli ol cent gelernantoi. Oni en cadro de tiu proiecto instruas ancaula slovacan, cae la hungaran, en la concernae lim regionoi. Giuste en epoco, dum ciu la limoi estas malfermai, estas senso have lerni la naibaran lingvon, precipe en infan varteio, diras la cun ordigantino de la proiecto. La granda avantaggio lau sci estas che eblas audi cae testi la lingvon en distanzo de nur quelcae kilometroi, cae che tiel ofte ocasas inter amicigioi. Cae infanoi ancao provas applici la lingvon en vendeioi trans la limo. Tio pli fortigas ilian mem fidon. Oni nun clopodas daurigi la proiecton post la fino de la actuala periodo.